Gib mir Hennessy pur, Darby und Shem Shem, dort an, ich schicke meinen Kopf. Häng im Jacuzzi mit deiner Kachwa, die Kachwa, sie hängt mir am Kopf. Ja, sag was du brauchst, bra kein Problem, Alter, ich bring dir den Stoff. Ja, hast du Pakete gebuckt, aber Kosovo Album im siebten Stock. Bra, wo sind die Rapper? ist Baba, Bratan, ich baller sie weg. Gib mir die Scheine, am besten in lila, ich will doch nur gucken, wie schmeckt. Bra, ja, ja, Kolleg, meine Jungs, stabil, also zeig mal ein bisschen Respekt. Wo, packe nicht lange, hol meine Schaffe und ziele direkt auf dein Head. Bra, fick auf die Rapper, fick deren Mütter, blas sie sind alle nur Fake, Fake. Bring mir ein Hennessy, Pum mit Zitrone, dazu argentinisches Steak. Schnell, zu viele Krisen, kaputte Gedanken, der Brot an der Tunga, Kolleg. Ja, fick deine Gang, Kim Kuku Bra, ja, das ist Loyalität. Hab die Waffen im Visier, heute ballern wir das Game. Raps sind nicht so wie ihr, weil es ging uns nie um Fame. Sie wollen alles kontrollieren, aber können nicht verstehen. Bitte rede nicht mit mir. Brasan ist okay, hab die Waffen im Visier. you call Heute kollabiert the Game. Bro, ich bin so wie ihr. Mein Ding ist nie im Fame. Kilogramm für 150 yeah. Die Bra macht die Kunden glücklich Fick diese Welt reich, mach sie süchtig Da klar, mach ich bloß, weil ich hole günstig Verrückt, ja. das ist eigentlich lila, ne Bratte Bra. Wir zahlen nur für Qualitätsware Nur weltweite Nachfrage Für die Steine auf der Digitalwaage bei Zeche du Pico, lauf lieber weiter, Bratan, rede nicht frech. Nein, packe nicht lange, hol meine Schaffe, ja, ja, der Bratan ist echt. Ja, mach nicht auf Pablo oder Picasso, weil du siehst so aus wie ein Knecht. Krass, sind besser, verdiene nicht schlecht, um immer Para, alles billig. Hab die Botzen im Visier, heute ballern wir das Game. Raps sind nicht so wie ihr, weil es ging uns nie um Fame. Sie wollen alles kontrollieren, aber können ihn nicht verstehen. Bitte rede nicht mit mir, Bratan ist okay. Hab die Botzen im Visier, heute ballern wir das Game. Raps sind nicht so wie